И сега конечно ќе отвориме со преостанатото време што ги имаме на располагање во Евангелието според Јован, 19 глава. Четвртото Евангелие саканото Евангелие, како што беше наречено во библиската полука пред 10 години. Последното напишано Евангелие, Евангелието кое што е само за себе, одвоено од првите три, кои што се некако комбинирани меѓу себе и затоа се наречени синоптички Евангелија, а Јовановото е некако посебно 19 глава ни преостанува да ја завршиме со стиховите кои што се однесуваат само за Христовиот погреб, бидејќи сето предходно што се случуваше оној најсудбоносен и најважен петок во историјата на светот и во историјата на човеч... човештвото, беше завршено и поминато. Мијата сабота конкретно ги видовме и оние последни детали од Христовата смрт, кои што представувале исполнување на старозаветни пророќства со векови напишани во Божиото Слово. Последниот, значи, римскиот војник кој што го прободе мртвото Христово тело, и од него истекоа двата млаза крв и вода, представуваше исполнување на пророќството на пророкот Захарија, цитирано во 37 стих, ќе погледнат на оној кого го прободоа. Сите овие детали се битни и биле битни за оние кои што ги знаеле и ги читале старозаветните пророќства особено за оние кои што со надеж го очекувале доаѓањето на Спасителот, на Месија или на Хамашијах по еврејски, помазаниот. И дали со сето ова завршија старозаветните пророќства? Значи, кои што, некои од нив почна да се исполнуваат после Христовата смрт. Христос веќе мртов, се уште исполнува пророштво. Да, и со начинот на неговото погребување било исполнето старозаветно пророштво. Почнуваме да читаме и продолжуваме поточно од 38 стих. Потоа Јосиф од Ариматеја, како што е новозаветниот назив на старозаветниот израелски град Арама, од каде што потекнуло пророкот Самуил, а денес арапите го викаат Арамала во западниот брег, име кое што често сте го слушале на вести кога се работи за случувањата во денешен Израел. Таен Исусов ученик, многу интересен назив. Исус имал двајца тајни ученици покрај своите јавни ученици. Двајцата тајни биле овој, Јосиф од Ариматеја и кој беше другиот? Никодим. Зошто овие двајца биле тајни? Талмудот вели дека овие двајца биле толку богати, што од нив, значи само Талмудот го парафразирам, колко е тој точен, затоа не гарантирам, Но од нивото богатство можеле да се издржуваат пет градови во тогашен Израел. Членови на Синедрионот, да се биде член на Синедрионот во тоа време, било голема работа, односно да се соберат сите денешни парламенти и сите нивни членови, не може да се споредат по култура, образование, интелигенција, со стандардот што го имале членовите на Синедрионот. И тоа пред 2000 години. Особено не може македонскиот парламент да се споредува со, со тој стандард. тоа не се ништо подобри и другите, односно не е ништо подобра денешната, како што велат бугарите, демокрацијата. Зошто овие двајца биле тајни Христови ученици? Токму затоа. Биле членови на Синедрионот и биле многу богати. Што случувало со оние кои што биле богати, а имале симпатии кон Исуса? Имало проблем се сеќаваме на еден богат младич имен. кој што, за жал, покажал дека неговото богатство беше голема пречка. Да стане Христов апостол. Замислите, еден од темелите на неговата црква. Знаеме, Јуда Искариот беше најобразованиот меѓу нив, Значи, ако поставивме прашање кој од апостолите е најобразован или е, доктор по филозофија и теологија, тоа би бил Јуда Искариот. Сепак неговото знаење било пречка за да стане верен Христов ученик. Не дека знањето и богатството сами по себе се пречки. Но за луѓето, за многу луѓе, се пречка, бидеќи представуваат посебен вид искушение. Мегуто и за обичните израелци било голем проблем да се биде Христов ученик, конечно Исус имал најмногу 70, по тврдата беседа, повеќето и од нив го напуштиле и никогаш повеќе не се здружија со Исуса, и останале овие 12, од кои што, според Христовите зборови, еден бил гјал. Проучувајќи го Евангелието според Јован, ако се вратиме во нашите секјавања кај деветата глава, што се случувало со сите оние кои што, че значи, обичен израелец, не богат, не член на Синедрионот, но само ако го исповедал јавно Исуса Христа, што се случувало со нив? бивал исклучуван или екскомунициран, што би рекол папата на латински, од синагогата. И како што брат Борче повеќе пати знаеше да потенцира, тоа не е исто. Тоа не било исто како да ви исклучат од Адвентистичка црква. да ви исклучат, да, да биете екскомунициран во средниот век. Знаете колко било тоа нешто страшно? Ако не знаете, земете големата борба и читайте таму што се случило со германскиот цар. Но земете големата борба во новиот превод што ќе излезе. Ако за царевите било нешто страшно да се биде екскомунициран, што останува за обичниот народ? Ние не знаеме што е тоа. Затоа што ние денес живееме во демокрацијата, каде што условите се малку поинакви, нели? Меѓутоа, и за еден евреин да биде екскомунициран од синагогата, од еврејската заедница, било страшно нешто. Тоа на своја кожа го доживеал и уште еден лик споменат во големата борба од еврејско потекло, христијанскиот мисионер од 19. век, Јозеф Волф, или Јосиф Волкот, во превод, <laughs> од Германија. Го прифатил Христа и од него се откажале неговите родители, неговите роднини, чичковци, тетки, сите евреи, значи најблиски пород, целата еврейска заедница, и тој морал да се издржува сам, да скита, да да патува во многу земји, проповедајќи го Христа и неговото доаѓање, бидеќи учествувал во тоа големо адвентно пробудување во 19. век, првата половина од тој век. Патем се издржувал давајќи часови по еврејски јазик, но как, секако условите за живот биле многу, многу потешки. Ние навистина не знаеме во какви услови живееле нашите предци до скоро време. А доаѓа време кога ние ќе живееме во многу потешки ако бидеме живи и ќе треба да бидеме верни во многу потешки услови од нивните, а сепак не сме, не сме навикнати на такви искушенија. Те поставаме непредно прашање, кое пророќство го исполниле овие двајца, поточно Јосиф од Ариматеја, по Христовата смрт? Што направил Јосиф од Ариматеја? Го погребал Христовото тело каде? Во својот гроб. Во својот гроб Денес бев на гробишта и мега другото забележав забележав многу гробови кои што се празни, но кои што имаат и плочи, и слики, и имиња дори на нив, ама се празни. Тоа значи дека постојат многу луѓе во нашиот град кои што планираат да умрат. Како што велам, и навреме си го подготвуваат својот гроб. Може би имаат желба да видат од сега како ќе изгледа кога ќе бидат мртви, па кога ќе доаѓаат нивните роднини, да гледат таа плоча или да им носат цвеќе и така натаму. Јосиф Дариматеја имал еден таков гроб. Зошто да не? Бил богат човек. благовремено си подготвувал гроб. И тоа не било таков гроб. Тоа било гроб на богат човек. Одлуката Христовото тело да го погреба во неговиот гроб за Јосифа веќе било голема работа. Значи тој се откажал од својот гроб. не дека се откажал од плановите да умре, меѓутоа се откажал од својот гроб. Конечно, не било тешко, може би, да се направи во иднина некој друг. Но интересна работа е што духот на пророкството открива и за Никодим, и за Јосифа Дариматеја, дека тие јавно ја објавија својата вера во Исуса и станале негови следбеници дури после Христовата смрт. До тогаш нивната положба, нивниот обштествен статус, нивната чест, може би, што би рекле турците, што би рекле нечестниците, поточно. Бидеќи сите нечестници најмногу зборуваат за чест како што сите блудници и сите курвари најмногу зборуваат за љубов, спротивна работа, а оној што, како го љубовта е најмногу, тој најмногу зборува за неја. Не им дозволувала јавно да го прогласат Исуса за Месија и да станат негови следбеници додека тој бил жив на земјата. Овие луѓе знаеле дека Исус бил вистинскиот Месија. Дори и овие фрапантни детали од неговата смрт, со кои што се исполниле долговековни старозаветни пророќства. За нив било повеќе од убедително дека овој Исус од Назарет е вистинскиот Месија. Повеќе ништо не ги спречувало и не сакале било што да им стои на патот, да станат јавни Христови следбеници. Но него дочитавме стихот. Потоа Јосифа Дарматеја тајен Исусов ученик поради страф од јудејците, колко бил голем овој еврейски страф, го замоли Пилат да го симне телото, значи, он бил тајен Исусов ученик поради страф од јудејците, го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Значи, прво треба да се побрат дозвола, бидеќе се работило за осуден екзекутиран. Се работало значи, за некој кој што бил прогласен и осуден како криминалец со најтешката казна. На таквите не им следувало погреб. Меѓутоа, Пилат дозволил. Знаете зашто Пилат дозволил? Пилат формално прекашал едно правило од тогашните и после него со векови постоечки државни закони, според кои на екзекутирани и осудени криминалци не им се дозволува погреб. Тие треба да бидат обесчестени и со, со тоа што ќе немаат достоен погреб. Тоа во римското право се нарекувало дамнатио меморијае, значи осуда на нивниот спомен, не смеело да бидат достојно погребани, не смеело да има никаков надгробен споменик со нивното име. Требале да бидат осудени и после нивната смрт, да биде осуден споменот за нив. Но Пилот му дозволил, бидеќи, како што пишува Коптишот на вековите, Било толку бил луд на евреите и на самиот себе си, што испадна кукавица. И што Исус веќе беше мртов, иако беше прогласен за невин, и тоа два пати. Што овој пат сакал барем некако, барем некако да му се одолжи на Исуса, колко и да е тоа микроскопски малко, а тоа е да дозволи да има достоен погреб. И на вистина Христос имал најдостоен погреб. Вели пророкот Исаија во 53 глава беше распнат како злосторник, меѓу злосторници, но во смртта беше со богатиот, односно беше погребан како највеличенствен богаташ од тоа време. Многу парадоксално пророкство, да биете осуден и екзекутиран како злосторник, а да имате најпочесен, најсвечен погреб. Какво е тоа пророќство? Каква е таа личност на која што во ист ден, за само неколку часа разлика, треба да се исполнат овие два толку мегу се спротивставени детали. Нешто неверојатно. Само Божиот син можел да исполни вакво парадоксално пророќство. Навистина не е воопшто чудно зашто римскиот капетан на крајот од тој ден воздивнал и рекол навистина. Навистина овој беше Божиј син. Не го кажа тоа е некој евреин. Тие сите беа врзани со стравот еврејски. Тоа го кажа еден римски капетан, еден римски офицер. На вистина ова беше Божи син. 39 стих ни вели, а дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус, значи другиот тајн ученик, и донесе околу 100 литри смеса од Смирна и алој, вели тука. Знаете колку било ова? Колку скапо било Го зедува телото Исусово и го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. На оно место каде што беше распнат, имаше градина и во градината нов гроб. Еве го. Новиот гроб, планираниот, во кој што уште никој не беше полаган. Таму го положија Исус поради петокот јудејски, <laughs> вели овој превод, зашто гробот беше близу. Знаете зашто? Бидеќи факел сабот. И гробот беше близу. Ако требаше да се погребе во некој далечен гроб, ќе фатило сабота. Зато вели преводот поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. И сега оно што е најважно. Ниту Јосиф од Ариматеја, ниту Никодим, ниту еден од апостолите негови, ниту неговата мајка, ниту жените мироносици кои што се покажаа негови најверни следбенички, никој од Христовите најблиски тој ден не очекувал дека Исуса ќе го види повторно жив. Треба да имаме на ум и да не заборавиме дека кога го погребува Христовото тело, кога го симнува од крстот Христовото тело, кога го мачкаа со мириси, кога го обложуваа со платно, кога го полагаа во гробот. Никој од нив не очекувал дека Исуса ќе го види жив. Знаете, кога ние гледаме филм и гледаме што се случува? Што се случувало, значи, на тој голем петок? се него гледаме филмот и сега знаеме што следи потоа. После смртта, после полагањето, после погребувањето и така натаму. Дури Мел Гипсон знаел што следи потоа. Меѓутоа, вистинските актери во историјата тоа не го знаеле. Иако во, во писмот имало пророштва за тоа, иако самиот Христос го најавувал своето воскресение, нито еден од неговите најблиски ученици не го очекувал Христовото воскресение. Не го очекувале. Тие се, едноставно, тие се разделуваа од Христа тој петок, како што луѓето се разделува од Киро Глигоров или од другарот Тито. Значи, оние кои што не верувале дека одново, одново ќе се сретнат. А кој очекувал, ако Христовите следбеници не очекувале? Кој знаел дека, кој се плашел дека, дека овој што воскреснувал други, што пред неколку дена го воскресна Лазара, може и самиот да воскресне. А, тоа го очекувале неговите непријатели. тоа таа тема излегува надвор од 19 глава која што ете, ние ја завршивме. Фала на Бога, ја завршивме 19-та глава оваа сабота. Ако даде живот Господ и здравие, ќе продолжиме со 20-та предпоследната. Реков, воопшто не намерам да се брзаме, кога станува збор за овие последни глави. 20-та е многу интересна, 21-та е истака интересна, меѓутоа 20-та е многу интересна се работи за Воскресението, така конечно. Најславниот настан од историјата на човештвото на овој свет. И многу сум благодарен што еврејските првосвещеници очекуваа Христос да воскресне од мртвите. И што ги превзедува сите мерки тоа да го спречат. Побараа римска стража, побараа војска, побараа чета да стои на гробот. Гробот да биде запечатен со синджери, врз кој што ќе почува римскиот печат, сончевиот диск. Сите човечки мерки биле превземени, Ција да беше денешна, немаше да превземе пол безбедностни мерки. И копитот на вековите не информира дека сите демони заедно со овие војници биле собрани на тоа место. Ако може со сите сили да го спречат излегувањето на Божиот син. Нешто повеќе како да ги фрлите сите планини врз гробот, сите планини од овој свет поголема сила била ангажирана од тоа да го задржи Христа во гробот. Затоа што само неговите непријатели, било да се од месо и коски, или да не се изградени од такво нешто. Само неговите непријатели се плашеле и го очекувале неговото воскресение. Ниту еден од неговите следбеници. Ниту еден од неговите најблиски бидеќи тие безбедносни мерки ја докажуваат стварноста на Христовото воскресение. Сите човечки сили биле ангажирани да го спречат неговото излегување од гробот. И сепак гробот бил празен во неделата наутро. Заклучок. Христос воскреснал од мртвите. Демоните тоа не можеле да го спречат. Ција да беше таму не можеше тоа да го спречи. КГБ да беше таму немаше тоа да го спречи. Со сите нивни безбедносни протоколи, агентура, <laughs> со сета современа денешна технологија, немаше тоа да го спречат. Римската војска не можеше тоа да го спречи. Затоа што распнатиот беше Божиот син. Не беше Киро Глигоров, не беше другарот Тито, другарот Сталин, другарот Ленин. Не беше римски император, египетски фараон, не беше председател на генерална конференција, туку беше Божиот син. Нека му е фала и слава вечно. Амин.